حديث بستديوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه جناب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم در این حدیث مبارک می فرمایند جبرائیل علیه السلام آنقدر مرا در مورد همسایه سفارش نمود که خیال کردم او را شریک ارسی قرار می دهد رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک حق و فضل همسایه را بیان می کند که حضرت جبرائیل علیه السلام چنان وصیتم کرد چنان سپارشم داد همین قدر تأکیدم کرد که فکر کردم همسایه از همسایه ارث میبرد ایرس یعنی برادران عزیز مهربان فرزند از پدر ایرس میبرد که مال پدر را در فرزندها تقسیم کرده می شود пайғамбар салаллоҳу алайҳи васалам мегӯянд фикр кардам ки ҳамсоя ҳам аз ҳамсоя ирс мебарад ки бояд мол дар ҳамсоя ҳам тақсим карда шавад пас бародарони азизу меҳрубон ҳаққи ҳамсояро адо кунед ҳаққи ҳамсояро поймол накунед он ҳаққҳое ки дини муқаддаси ислом барои ҳамсояҳо додааст آن را ضایع مکنید و خیانت در حق همسایه ها نکنید این حدیث از کتاب صحیح بخاری